الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله نقود قهران جيجو twahejeje imishinge icenda sheikh yavuze muri iki إن شاء الله insha Allah tugiye أما جامبو ya شيخ sheikh yavuze aliyo sifa change e, sifa waumini wa ambazo wanapambika nazo bimaana ahlu sunnah wal jamaa kuna baadhi ya sifa ambazo wanapambika nazo ndo ambazo zinakuja kujazia hii itikadi ambayo tumeitaja inshallah naam والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد يقول الشيخ حفظه الله الخاتمة ثم هم مع هذه الأصول التي مر ذكرها يتحلون بصفات عظيمة هي من مفردات العقيدة ومن أعظم هذه الصفات أولا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة عملا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم أها وبقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان طيب شيخ حفظه الله تعالى ربغا الخاتمة إهيري إهيرا هيري يعني كماليزيا غيريزا إيه؟ نعم غيريزا ثم هم يعني أهل سنة والجماعة أنما أهل سنة والجماعة مع هذه الأصول التي مر ذكرها هم ني مشينجي kwavuze kuvejo ejo eh, twavuze jo ijya mishingi icyenda yatahallawna bisifatin azima wanasifika yata, yatahallawna bimaana wanasifika na sifa zilizokuwa tukufu sawa hiya min mukmilat alaqida na hizo sifa ziza kuzuza ija itikadi bemera change kuja kwemera kwabo sawa wa min a'dhami hadhihi sifat na miongoni mwa sifa muhimu uturanga tubaranga ahlus sunnah wal jamaa awalan akaranga kambere annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ichambere bategekana bategekanya gukora ibyiza no kubuzana ibibi wanaamrishana mema na kukatazana mabaya hii ni sifa ahlus sunnah wal jamaa ahlus sunnah wal jamaa ntabwo babona ikosa ku muntu ngo bace barireka nkuko intumwa imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatweretse ngaha muri hadith za gukurikira ngaha gute umuntu akura munkar canke abonye ikintu kitameze neza agikura ngo gute canke agihindura gute turaza kubibona inshallah ala ma tujibuhu sharia bimaana wanaamrishana mema na kukatazana mabaya kwa yale ambayo sheria imewajibisha sawa amalan biqaulihi ta'ala wafatie ku mvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuntum khaira umma mwebwe mrurungani gwiza nyinyi ni umma uliokuwa bora ukhrijat linnas watowe mubanu kuberiki iki ta'amuruna bil ma'ruf mutegekanya mwe kuri mwe ibyiza watanhauna anil munkar kandi mubuzana ibibi ha watu'minuna billahi kandi mwemera Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii ni moja katika aya ambazo zinaonyesha ahlus sunnah wal jamaa na wanu yani wanakuwa naamrishana mazuri mema na kukatazana mabaya wa biqaulihi sallallahu alayhi wasallama nokuvugo iwe muhammadun sallallahu alayhi wasallama man raa minkum munkara umwe muri mwebwe iyo abonye ikibi canke uwovu canke maasi ariko arakoreka falyughayyiruhu biyadihi ayahindure akoresheje ukuboko kwiwe aha ni kwa kiongozi peke yake falyughayyiruhu biyadihi ni kiongozi tu waliyul amri niwe asise uruhusha rwo kuhindura ikintu akoresheje kuboko kiongozi peke yake nubone umuntu ariko arakora maasi ucufata inkoni ngo pa la changi ngumi ucumukubita hii ni kwa kiongozi peke yake ufise sultwa sawa fa illa miasatwi udafishe udafise ubushobozi go kuhindura ico kintu akoresheje ukuboko nka twese ngara fabilisanihi akoroshike ururimi gwiwe wambie wa ini haramu ani makosa Allah nabwo akundi cyo kintu gihindura ukoresheje ururimi gwa sawa fa illam yastati udashobora fabiqalbihi basi agihindura akoresheje umutima wiwe gute windura akoresheje umutima wawe umwereke ko washavujo licho kintu ari umuntu adafite ubushobozi bwo kugura n'ukuboko jya useka kiyongozi cyane ntabwo afite ilmu yo kumubwira akoresheje ururimi rwiwe aca amwereka ko yashavuye ukoze ibi bitatu byose uba uri mu'mini uba imani yawe yuzuye ukoresheje ibi bitatu ukuboko ururimi moyo cha hivi vitatu tege kima mrivi vitatu wadhālika adhafu al īmān uyo imani hiyo ni dhaifu kera batafsiri ba, ba, hadithi ngo wao ndio ndiye je umutima ngo ndio imani yake dhaifu la ni kuvuga wao ndiye atakoresheje kimwe muri ibi vitatu ndo ambaye imani yake ni dhaifu sawa ukoboko change huyo ni kiongozi cyangwa ugihindure gukoresheje ururimi kwaba umuntu bumenyi iko na hoja itagata tuja uja bumenyi changa hoja amwereke ko yashavuye mu mutima wiwe izi zote ni martaba tatu za imani udakoresheje kimwe muri ibi wadhalika adhafu al-iman uyo imani hiyo ni dhaifu aterese ko yashavuje na kosa uyo imani yake ni dhaifu adakoresheje ururimi rwiwe kandi afite ubushobozi na imani imani yake sio kamili na kiongozi au kosa ikosa kalileka imani yake sio kamili naam qala shaykh hafidhahullah wa kunna ala ma tujibu ash-shari'a khilafan lil-mu'tazilati alladhina yakhrujuna yakhrujuna bil-amri خلافا للمعتزلة الذين يخرجون بالأمر يخرجون يخرجون بالأمر يخرجون بالأمر nahyi 'anil-munkar 'amma عما ash-shari'a فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آه، هو الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الكفر فأهل السنة والجماعة يرون مناصحتهم في ذلك دون الخروج عليهم وذلك اجل جمع الكلمه والابتعاد عن الفرقه والاختلاف طيب انا اسمع شيخ حفظه الله تعالى وقلنا على ما تجيبه الشريعه توفزجا طيب، بني شريعه يعني ان لازميشا نبيتو قال خلافا للمعتزله مريد كوبغ شريعه اي تجيكا إيه، كو كوامرشانا ميمنا ما مبايا خلافا للمعتزله اريكو معتزله نغاروكو ها إيه؟ alladhina yukhrijuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar amma tujibuhu sharia aba mu'tazirabo bo wakakamata wakatoa kuamrisha mema na kukataza mabaya katika mambo ambayo sheria imeamrisha wenyewe wametoa hilo jambo mu'tazila nabo wamemera ko kuamrisha mema na kukataza mabaya bila sheria hiyo acho sawa فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الكفر boma bakabona kuamrisha mema na kukatazama baya ni kutoka nje ya kiongozi wa Kiislamu iyo akoze ikosa na hiyo kosa hatari kufuru ndio wanaona hivyo mu'tazila sawa فأهل سنة والجماعة يرون مناصحتهم أريكم أهل سنة والجماعة بابونا يو أمرونغوز أكوز إكوسا أمرامها إمانور موكو طبيفوز سرا سوا ويرون مناصحتهم في ذلك دون الخروج عليهم أهل سنة بابونا يوكو إيو أمرونغوز أكوز إكوسا كافيري uramuhanura ariko nusohoke anze ya yiwe numugire maandamano nibindi nibindi mkampiga vita sawa wadhālika liajli jami'i alkalima nivyo jose kubere kitu bikora kumnasi kiongozi ili tukusanye kalima yetu iwe hii moja havu ya abantu wakampiga vita kiongozi nabandi bakamshikikira tutatua imigwi ingahe ibiri ariko iyo tugiye kumurahanura yakoze ikosa twese tuza tusigarana kalima imwe sawa walibtiad anil furqati kandi ni kwishira kure na ile migawanyiko na tofauti iyo umurongozi tumuhanuye ijya migwi ntabwo yoboneka akagwi kashikira indongozi nakandi kamugwanya nijoboneka hiyo tumu haimanuro sawa mrongozi huyo wacho naam قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان نعم. إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته نعم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفقه ntiturabona n'umusununwe umugwi wasohose umugwanya umurongozi wabo kiretse ico kintu kiwabo cyo kuzoka bakagira maandamano kizana ubwononi gusumba na cha kindi bakuyemo vipi kwa, kwa Kiswahili nasemaje Sheikh anasema wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifa kharajat ala dhi sultanin illa wa kana fi khurujiha min alfasad akthar min alladhi fi izalatihi haitambuliki kundi lolote ambalo limetoka nje ya kiongozi sawa likampiga vita isipokuwa kutoka kwao huko kukawa na uharibifu zaidi kuliko hata kile alichokiondoa ukasanga munu kiongozi alifanya kosa ndogo sawa nao wakatawaswa wakaanza yatoa iwe bagasanga bono nye gusumba iyo bari kumureka ryakosa jiwiwe alifanya kakosa kadogo tu wewe unatoka nje ya toa panakufa watu 100 si bora ngemacha lile kosa lake bora ngemacha lile kosa nicho kituma uone na Suria igie huyu wale mtoa alayhi min Allah ma yastahiqu eh alipokuwa anaishi na wale ahlu sunna alikuwa tulia zake na yeye anatazama uongozi wake tu igie duatu ala abwab jahannam bavuga ngo tokeni fanye maandamano siri yao wameishi miaka mingapi katika ile vita ahlu sunna wana amani lakini laiti wangekuwa wametulia Allah angembadilisha pole pole ko kiongozi shekhe kukimbilia kufanya maandamano na kumtoa uharibifu ni mkubwa kuliko kumuacha na kusalaki طيب ثانيا ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجماعة خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة طيب شيخ حفظه الله رفقه أكرنك ككابي كرنك أهل السنة والجماعة ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شعائر الإسلام بوبو ونيفاذي ألامة ذاك إسلام أو متندو يو إسلام وشونغا ابيكوغا جيك إسلام من إقامة صلاة الجمعة وسينغا إسينغيشو يا جمعة ها؟ wal jamaa kandi basenga isengesho ya jamaa mumsigiti khilafa lilmubtadi'a kinyume na watu wa bid'a walmunafiqin ninjaja alladhina la yuqimuna aljum'ata wala jamaa kama makhawarij makhawarij bakubwira ngo muri kigihe ntabwo twemerewe gusenga ijuma cyangwa jamaa kwa nturarungu murongozi ngo tujapata khalifa ambaye ataongoza dola ya Kiislamu ariko huyo huyo nena avuga hivyo umwama akaga msikiti hiyo awe umwaye Ijumaa araza kusengesha eh huyo huyo umwaye Ijumaa araza kusengesha Akakumbira sisi kwa sasa turuhusi kusali jamaa wala turuhusi kusali Ijumaa kwa sababu hatuna amiri mpaka amira achukue daula ndio tunaruhusiwa hii ni fikra za makhawarij ni fikra za makhawarij naam ثالثا ومن صفاتهم قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم طيب أكرانك كتا تكرانك أهل سنة والجماعة قيامهم بالنسيحة لكل مسلم بوبا ورابها نورا أبوري مسلم أهل سنة والجماعة ورابها نورا أبوري مسلم والتعاون على البر والتقوى كان kandi bafashanya kubyiza no gutinya الله سبحانه وتعالى نجوا بفشان نعم ntabwo barabafashanya ngo maasi n'ibindi la babafashanya mu byiza no gutinya nde Allah subhanahu wa ta'ala عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين الدين nasiha idini watu ni manuro sage guhana impanuro kunna liman baramubaza inwa imana iyo manuro tuyiha bande qal lillah allah walikitabi ni kitabu chiwe walirasulihi ni nunga iwe wali a'immati almuslimin naba nindongozi zikiislamu wa ammatihim naba nubozi gute uwa imanuru Allah ni wewe change kitabu chiwe ni wewe kukurikira ivyo yagutegetse mu kitabu chiwiwe ukabikora ico Allah subhanahu wa ta'ala yakubujije mu kitabu chiwiwe ukabireka nyo manuro kwa Allah imana uroko intumwa y'imana muhammad nuko nyene ico intumwa y'imana yagutegetse gikore ico itakutegetse kireke ico yakubujije ukireke kandi no guha impanuro abindongozi bakoze ikosa muhinda impanuro sirran apana mu bantu sawa n'abayisilamu bose kwa jumla dugahana impanuro ubonye muislamu yakoze ikosa mpanure naam وبقوله وبقوله صلى الله نعم وبقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا mu'min ku mu'minu mugenziwe ni ni nk'inyubako inyubako yashuddu ba'dahu ba'da iyi nyubako kugira ngo ikomere ni kubera iki itafari ryakoranye n'irindi ushyize ngaho itafari ugashyira irindi tafari ngaha ugashyira irindi hejuru irindi hejuru inyubako ikigira gute ikikomera nuko nyene abayisilamu nuko nyene iyo dusha- mushaka ko turonka inguvu ni gufatana uko yashuddu ba'dahu ba'da sawa umubonye umuislamu mugenzi wawe afise ingorane zibe ziwawe eh طيب قال الشيخ حفظه الله رادع ومن صفاتهم ثباتهم في مواقف الامتحان وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء طيب مكرنكي ابو كان اهل السنه والجماعه ثباتهم في مواقف الامتحان wanathibiti wakati wa mitihani hiyo baronse ingorani in, in, in wanathibiti gute wadhālika bisabr 'inda albala baronsa ingora anayechanga musiba bakihangana no ahlus sunnah wal jamaa bamezi iyo baronse ingora anachange musiba bobo barihangana sawa wa shukri 'inda ar kad iyo baronse vyiza bashima Allah ntabwo birata bakaca biterura imbere y'abandi bakibona ko basumba abandi eh, abandi ariko iyo barose ibyiza bashima Allah subhanahu wa ta'ala waridha bimur alqada kandi wanaridhia iyo qada ibaciyemo qada ni bya bindi Allah yapanze ikimusikiye acha amenya nimba je nabuze umwana wiwanje no musi Allah yararabipanze nimba no musi nabuze riziki Allah nagerageje kurondera ariko nayibuze Allah yari yarabipanze sawa akihangana kuri ivyo طيب قال الشيخ حفظه الله خامسا ومن صفاتهم أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس عملا بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا طيب المعرفك الشيخ حفظه الله تعالى خامسا أكرانك كتان ومن صفاتهم مبرانك أهل سنة والجماعة أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق wanapambika na tabia njema bafise ingeso nziza wa mahasinil a'mal n'ibikorwa byiza sawa wa birrul walidain kandi bubaha bakakorera ibyiza ababyeyi babo babiri sunnatul jamaa wasilatil arham na kuunga undugu na kuunga undugu ntabwo bangana kubera ngo ibisigi umuntu ndugu na ndugu bakangana kubera ngo ibisigi cyangwa kubera abana bafuye ikintu ngo banganye wenyewe wasilati arham wanaunga undugu wao sawa wa husni aljiwar kandi babana neza n'ababanyi ugasanga umwislam afise umubanyi wallahi bagafa utuntu tudafise n'akamaro maga umubanyi akicuza kubera ikiraje kugura imbere y'umuntu akaombesha rinzu yibi akavugaje boma mafaranga make basi je nimuke eh ntabwo ari mubane neza n'ababanyi sawa wayanhauna anil fakhri wal khuyala kandi ahlus sunnah wal jamaa babuza umuntu kwibona yani fakhri kujifakharisha wal khuyara na kiburi sawa walbaghi wadhulmi maana moja vile vile wanakataza dhulma akarenga nyo akarenganyo ahlusunnah wal jamaa akarenga nyo watarafu'i ala nnas nas kazi babuza unukwiterura mu imbere y'abantu akibona ko we niwe afise ubumenyi gusumba abandi niwe afise amatungo gusumba abandi niwe mwiza gusumba abandi ahlusunnah wal jamaa za ibyo amalan biqawlihi ta'ala bakoresheje mifugo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullah wala tushriku bihi shay'a musenge Allah subhanahu wa ta'ala wenyene kandi nimubangikanye n'ikintu arico cyose wabil walidaini ihsana kandi mubakorere ibyiza abavyeyi babiri wabizil qurba n'abantu bohafi hafi wanyu waliyatama n'imfuvyi walmasakin n'abakene والجاري ذي القربى والجاري للجنب naba naba banyi bahafi cange buruhande rw'iwanyu bose wasuahibi biljambi na wa mugenzi w'iruhande rw'iwanyu wa binisabil n'abandi barengana wapita njia sawa wama malakat aymanukum n'abacakara bari mu maboko y'iwanyu mubakorere ibyiza inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura الله سبحانه وتعالى نقول أكون من كان مختار أو مختالا وأوند أفسا كبري الله نقول مكون فخورا تنا من يقول فخريش كفو أهل السنة والجماعة بيكي شابقو في إمبريابان سوا طيب وبقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا arafuka gani eh, inuma imana Muhammad sallama akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa mu'mini ambaye imani yake imekamilika ni yule mwenye tabia njema wao ndi afisa ingeso nziza niwe ukwemera kwiwe kuzuye wamuno afisa ingeso nziza kwa ahlu ahlus sunnah wal jamaa la budda dupambike n'ingeso nziza tureke kwiterura imbere y'abantu tukabona ko ari twa nyene turi hejura buri muntu sawa نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد شيخ حفظه الله تعالى أرانك جافوك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه تصفي الله سبحانه وتعالى أذشرم أهل السنه أتجاليه كوان من غنم أهل السنه والجماعة بمنه وكرمه ونما ذاكنا أكرمواك وأن لا يذيغ قلوبنا بعد إذ هدانا pia tunamuomba Allah asipotezi nyoyo zetu baada ya kuziongoza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ngaha niyo mwisho wa risala yetu hii insha Allah tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana ala ala alkitabi wa sunna وهو راض نسأله سبحانه وتعالى يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم نمشي